profesor doktor Šefi Kurdić. Profesore, esalamu alaikum i dobro nam ponovo došli na BM Radio. Velikom salam, rahmetullahi wabarakatuh i dobro vas ponovo našao. Hvala. E, svako vrijeme u kojem ljudi žive, pa i ovo naše vrijeme na početku 21. stoljeća, sa sobom nosi razno razne izazove za vjernike, dakle posebno To su razne razne iskušenja s kojima se suočavamo u ovom postratnom periodu kako mi ovdje u Bosni, kako se mi tako i širom Dunjaloka. U posljednje vrijeme vrlo bitno je govoriti o problemu jedinstva muslimana, pridržavanju naših islamskih stavova, onima problema koje imamo mi među sobom, ali i problemima koji nam drugi pravi. Ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme imamo tri velika problema. Jedan problem je problem vjeronauke, drugi problem je problem sa takozvanim vehabijama u Carevoj džami u Sarajevu, a treći problem koji se može podijeliti na dva dijela jeste e, trenutna politička situacija koja ne postoji, dodik Naredni ponedeljak i donošenje presude u Hagu o tužbi naše domovine Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za genocid. Kako suštinski shvatiti i živjeti vjeru u ovom vremenu nasuprot pukog formalizma? Kako se postaviti kao vjernik? O tome ćemo već raz govoriti sa našim uvažnim gostom, profesorom Kurdićem. Profesor Kurdić, svako vrijeme sa sobom nosi razno razna iskušenja ali u vjeri se nalazi odgovori. Kako shvatiti, prihvatiti tu pravu istinsku vjeru koja je vodič kroz život i živiti kao vjernik, a ne samo formalni biti sljedbenik islama ili da nam suština bude formalizam. Kako naći pravi odgovore u ovim turbulentnim vremenima punim iskušenja, a vas, poštovani slušalci, pozivam da budete aktivno uključeni jer ova vremena stvarno traže naš aktivan odnos prema stvarnosti koju živimo, traže naš stav, pa da ga pokažete. Dalje se borimo za hajedni život svih nas ovdje u Bosni. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ja koristim priliku da poselamim sve slušalce radio, na, radio BEMA i ovom prilikom naravno želim da se družimo zajedno u nekoliko trenutaka i da pokušavamo na neki način definirati sve ono što je značajno za nas, posebno naravno vjernike, jer mnoge stvari kako vidimo ne ide onako kako bi trebalo, a to je upravo ono što je malo prije voditelj i na neki način aktualizirao, a to je taj suštinski, odnosno formalni odnos koga imamo pri sebi ili kosebe u svojoj svakodnevnici. I upravo da je suština islama u našim životima pokazana i da je na neki način, jel tako je, manirana, ne bi došlo do ovoga do čega sada imamo ovakve eskalacija neke vrste sukobe ili nejedinstva koje imamo unutar nas i unutar zajednice, unutar društva i unutar naravno, jel tako, ovoga korpusa. I zbog toga na nama je zadatak da damo jednu vrstu e, eliksira koji jedino može ponuditi onaj koji je stvorio čovjeka i dao mu sve mogućnosti da živi i radi, ali također znao je za njegova skretanja, lutanja i jednu vrstu, jel tako, odlaska u kataklizmu i onda mu je odredio znakove na putu, postavio mu određene znakove kojih bi se on trebao da pridržava. I naravno, znajući zato e, mi kao vjernici smo dužni upozoravati u svakom vremenu, u svakom trenutku, dakle, svakom vaktu i zemanu, pokušati odgonetnuti šta je to što je suštinsko vrijedno i ono što od nas Allah danas traži u ovom vremenu u ovome dakle je tako trenutku a šta je ono što je formalno i preko čega trebamo preći i često se upravo na tim formalnim stvarima evo vidite e, na neki način donose pogrešni zaključci i često na tim formalnim stvarima ili formalizmima mi često evo sami sebi zapetljavamo noge i padamo u jedno ovakvo haotično stanje koje imamo čak i kod nas među vjernicima koji kao što znate još nisu definirali ni svoj status kako treba, niti državu kako treba, a oni već imaju brojne razmirice. I to je ono što se u islamu naziva zabranjenim, jer u momentima kada nije nešto definirano, onda se o formalizmima uopće ne može niti smije raspravljati. Ono što je suštinsko i bitno za muslimane, to je njegova vjera, glavni i temeljni razlog njegovog bistovanja, egzistiranja i postojanja na ovome svijetu, to je spoznaje gospodara svemira, ona treba prva da bude bude na neki način na prvom mjestu, a sve ostalo u ovom vremenu kada treba da se brani vjera, odnosno da se očuva vjera u ovakvom, na ovakvom brdovitom Balkanu, a vrlo je teško očuvati sa raznim, kao što vidimo, jel tako, onaj dušmanima koji žele da zatru vjeru, koji žele da falsificiraju vjeru, koji žele da izmijene vjeru, koji žele da preinače ono što je Allah uspostavio, onda naravno najlakše, najlakši put da se ona preinači, falsificira da se od eh, prave, istinite, ispravne, dakle originalne vjere napravi ovo što imamo danas, a to je haotično stanje, upravo čine vjernici koji nisu u stanju da prezentiraju islam onakav kakav on jeste u svojoj biti, u svojoj suštini, kao što je to činio poslanik islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nažalost, mnogi se pozivaju na ono što danas rade da je to sunnet i da je to praksa Allahov poslanika alejselam što nije tačno jer poslanik alejselam je sasvim drugačiji odnos imao u Medini a sasvim drugačiji u Mekki i dakle taj Mekanski period je pokazao šta je suština vjerovanja i bivstovanja. Tu je glavna stvar bila vjera, jedino vjera. I ništa drugo nije poput ovi vanjski, e, kako bi rekao, formalni stvari koje mi često onaj pokušavamo preko njih da dođemo do određeni svojih ciljeva. Nije uopće poslanik Ali Isalam posebno markirao, niti je posebno aktualizirao. To se činilo samo u Medini kada su ljudi bili fini i kada su ljudi bili već na neki način je tako u jednu kolotečinu pravu ispravnog pravoga puta onaj svi suglasni sa njim i u tom konsenzusu se moglo naravno onda dograđivati sve ono što mi danas možemo smatrati možda i formalnim i manje bitnim stvarima dakle ovdje je vrlo bitno to razgrančiti ali nažalost danas nemamo umova koji to mogu razgrančiti imamo umove koji zatvorili u kabinete koji su onaj na neki način akademski obrazovani i koji su odvojili od naroda i imamo on it koji vode narodu haos, koji su u narodu, ali koji su zaslijepljeni i zaslijepljuju narod. Oni su u dalaletu i druge vode u dalalet. I tu je problem naš suštinski koji bi trebalo mijenjati, a taj problem jedino može naravno promijeniti i transformaciju pravu čovjek doživjeti ukoliko se vrati na te faze koje je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, a one su vrlo bitne. Dakle, sunnet kada se slijedi ili poslanik alaihi selam kada se slijedi on se ne može slijediti dakle nevezano za vrijeme u kome živimo ne može slijediti za period u kome živimo ne može se slijediti za mjesto u kome živimo moramo sve te koordinate postaviti i tek onda ciljati sunnet i tražiti od ljudi da slijede taj sunnet, a taj sunnet je uvijek omeđen dakle brojnim brojnim okolnostima na koje naiđemo kao što smo vidjeli da je poslanik alejhi selam ashabima sa svim sa svim dakle drugačije jednom na jedan način, a drugom na drugi, a trećim na treći način pojašnjavao šta je to najbolji iman, šta je najbolji musliman i tako dalje i šta je najbolje činiti u tom vremenu periodu upravo zato što je gledao na okolnosti i gledao na kvantum znanja određenog čovjeka ili na kvantum njegovog imana i njegove vjere. Danas nažalost gotovo niko na to ne gleda nego se donose ili fetve ili odgovori ili se sunne tumači na proizvoljan način ne gledajući uopće na te e, kako bi rekao okolnosti koje je poslanik ali se činio i tačno se zna koji je hadis e, često se zna koji je hadis zbog čega i ona izrečen to je takozvani sebe bevurudil hadis dakle tačno se zna kada je koji hadis kojim povodom izrečen, kome je izrečen, u kome vremenu izrečen, koji ga Asha prenosi, tako da imamo one hadise koje prenosi Ebu Hureyre, naravno, radi Allahu talanhu, a on je najveći prenosilac hadisa i one hadise koje on direktno čuo od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, oni su dakle nastali tek sedme godine po Hidži, kada je Ebu Hureyre iz Jemena, iz plemena Deus, prešavši na Islam, došao u Medinu i počeo da slijedi poslanika, alaihi selam, i da dakle od njega prenosi hadise. Prije toga mogao je da prenese hadis samo imamo debu Bekra, Omera, Alije i drugi koji su slušali Alihi Selama u Mekki. Dakle, u Mekki već postoje drugi hadisi koji su prenosili ashabi koji su prvi prešli na islam. I naravno kad se to komparira, kada se to analizira, onda dođemo do zaključka da postoje određene stvari koje Alihi Selam u početku govorio da bi u Medini sasvim drugačije stvari postavio i postavio je dakle prema mjeri i prema kvantomu znanja, prema kvantomu informiranja vjernika, prema kvantomu njihovog imana, njihove vjere i spoznaje koji su oni naravno daleko, daleko jače, intenzivnije doživjeli u Medini kada je Islam već zadobio jel tako, svoju puninu, svoju cjelinu i kada je Kur'an i Kerim konačno objavljen kada je poslanik Ali Isalam te posljednje ajete izgovarao i rekavši onaj ajet citiravši el jelme tmeltu lekum dinekom u etmentu alejkom nijemeti u araditu lekom l'islame dina danas sam vam upotpunio vašu vjeru Dakle, potpunio sam blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Ali naravno ovo je bilo nakon upotpunjenja svi mogući e, čimbenika, što bi rekli ovi naši komšije, zatim svi mogući, o, jel tako, o, kako bi rekao, komponenata, svi segmenata života i onda je naravno taj islam kao potpuna ideja, kao potpun e, Allahov program mogao zaživjeti, ali u društvu koje ga je moglo potpuno primiti. Jer mi ne možemo zidati zgradu sa stotinu spratova ako nemamo temelje koje smo već izgradili da bi ta zgrada mogla na neki način na njima da opstane. Inače, ukoliko na običnoj baruštini ili na temeljima koji mogu nositi samo jedan ili dva sprata zgrade, izgradimo zgradu od stotinu spratova, normalno da ćemo doživjeti haos koji imamo, evo, danas kao što imamo prilike vidjeti i večeras i u Carevoj džami i na drugim mjestima u vijestima i vidjeli smo taj haos koji doživljavam upravo zbog toga što ljudi žele veliku više katnicu da grade na onaj livadi koja nije, a temelji još nisu niskopani. To je naravno greška koju musliman sebi ne smije dozvoliti, a mi to nažalost evo dopuštamo, puštamo i imali smo prilike evo to da vidimo i u proteklih noći, a i večeras na vijestima i u TV dnevniku. Profesor je rekao poslanikove riječi izrečene na opasnom hađu, riječi koje se nalaze u Kur'anu, el jevme ekmeltu lekum dinekom, vekmemtu alaikum neumeti vraditu lekum ul islame dina, ili danas sam vam svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Allahu ađelu vjera je usavršena, Allahova blagodat objedinjena, upotpunjena, a vjera je islam. Međutim, iako je ta vjera objavljena u vrijeme Muhammeda alejhi selam, ona je tog dana upotpunjena i samim tim osavremljena za sva vremena koja su došla aktualizirana i dan danas. Međutim, iako je islam vjera koja je savršena, iako je Allah Đelešanhu objavio za sva vremena, a poslanik objasnio kako da se ponašamo, ipak muslimani danas nisu nikakav faktor naša reč se ne broji nigdje da kažemo čak ni u džamijama a da ne govorimo na našem političkom planu i na svjetskom planu da li uzrok tome za zaposlenje suštine a bavljenje trivialnostima formalizmom nebitnim stvarima općenito za sve nas. Naravno, to je jasno pokazala i prva generacija muslimana kada su suštinu, dakle, e, na neki način primijenili, shvatili, razumijeli i definirali kako treba, onda su svi imali poštovanje sprem njih. Dakle, taj respekt je bio izuzetno vidan. Danas, naravno, kada je formalizam prisutan u našim životima, pa u našim čak i srcima, u našim odnosima, onda je jasno da niko se naravno formalizma i ne boji, niti za njega stoji. I zbog toga imamo ovakav jedan odnos, a to je poslanik, ali i salam, jasno najavio u hadisu kada kaže da će doći vrijeme, da će narodi naklatiti, naletiti i potrčati ka vama, pa će vas razgrabiti kao što se obična hrana u jednom tanjiru razgrabi. Jedan od ashaba je pitao, ja Rasulullah, pa je to zato što će nas biti malo malo ali Isalam je odgovorio ne vas će biti puno ali će u vašim srcima biti vehen vehen a pitao je e, taj dakle ashab Uama vehnu ja Rasulallah, a šta je to taj vehn, šta je ta slabost, Allahov poslaniće? A on je odgovorio, hubbu dunija wa karahijetul mevti, to je prevelika ljubav prema dunjaluku i velika bojazan smrti. Dakle, vi ćete previše trčati za dunjalukom i on će vam postati suština, a neće ahiret. A Kur'an i Kerim kaže da je ahiret, wal ahiretu hajrun wa abuqa'a a ahiret je i vječan i bolji. Dakle, jasno je ovdje, dok su muslimani, dakle, vidite, e, išli za ahiretom, oni su uspud zadobili i dunjaluk. Oni uopće nisu ganjali dunjalu kali Allah i kaže vola ten se nesibe kemene dunja nemoj zaboraviti ni svoj udio na dunjaluku i naravno oni su kroz taj udio na dunjaluku koga su oni zadobili da bi on bio sredstvo za postizanje glavnog tog esencijalnog cilja a to je spoznaja gospodara svjetova to je odlazak ka gospodaru svjetova to je put taj jedan stalni put koji je trasirao islam ka ahiretu, to je taj jasan jasan uh, put, koridor 5C i daleko bolji od njega dakle koji jasno vodi ka onome svijetu i ka džennetu i dok su muslimani hrli ka tom putu, oni su zadobili i ovaj svijet i osvojili ono što niko nije mogao ni zamisliti. Najveći stručnjaci ni vojni, ni politički u to vrijeme, niti najveći stratezi nisu mogli ni sanjati da će muslimani koji u Medini, kada je poslanik Ali Isalam dao sačiniti statističke podatke, uspjelo se uopće dakle definirati i deklarirati kao muslimani 1500 muškaraca i žena, što jasno govori da je sa 1500 ljudi i žena poslanik sallallahu alaihi wa sellem formirao prvu islamsku državu, što jasno govori o kvalitetu, svatanju suštine i ta, dakle, grupica od 1500 samo ljudi i žena koji su nosili islam i pronosili ga u svojim srcima i svojim dijelima, uspjela ga, dakle, približiti drugima, prekučiti drugima i na kraju vidjeli ste da su i najveće svjetske sile Perzija i Vizantija u to doba, dakle, najveće, najmoćnije svjetske sile i najveće države na neki način imale respekt prema islamu i čak bile onaj ponižen u odnosu na islam, odnosno islam je zavladao i tim svijetom. Što jasno govori da kvalitet dostiže samo onaj koga ima da suština, dakle e, zadobija pobjedu, a formalizam će kad tada da izlapi. I ovo što mi danas vidimo, nažalost, kod vojnih muslimana je formalizam i kad govorimo namazu, to je više formalne namaz. zbog čega se, evo, svađaju u džamijama često i oni koji sebe smatraju hanefijama i oni koji sebe smatraju selefijama, to je uglavnom zbog formalizam formalnih stvari jer se namazu formalno pristupa i svak vidi samo formalne stvari vidi samo dizanje ruku spuštanje ruku, vidi micanje ili mrdanje prstom ili onaj na neki način skupljanje nogu i slično tome, niko ne gleda nažalost u namazu njegovu suštinu zbog čega je on propisan nego Allah propisao da dakle on bude fabrika koja će fabricirati ljude, fabrika ili filter kroz koji će se pročišćavati ljudske duše, njihovo ponašanje, kroz koji će se na neki način emanirati taj pravi islamski bonton, ta ljepota ljudskog bistovanja na ovome svijetu, ti prelijepi odnosi koji trebaju namazom da jačaju i Allah kaže u Kur'an i Kerimu inna salate tenha anil fahšaj wal munker zaista namaz odraća od ružnih, nevaljali i negativnih dijela to je njegova suština nije njegova suština vezanje ruku ili mlataranje rukama i slično tome dakle, a mi stalno vidite kako formalno prilazimo namazu tako zbog tih formalnosti onaj, mi smo te u stvari formalnosti pretvorili u suštinu njegova forma e, ko, koju mi izražavamo putem dizanja ruku, vezanja ruku, učenja razni onaj sureta i tako dalje, to je samo forma kojom se postiže ono što Allah od nas hoće, a to je jedan blizak, jedan e, fin odnos prema gospodaru svjetova i naravno kroz taj odnos onda gledamo na sve druge ljude i najbolji, kažu alamet, znak i simptom da je nekom čovjeku primljen namaz od strane gospodara svjetova jeste da on nakon namaza bude bolji prema drugim ljudima, a mi kako vidimo što više ljudi klanjaju sve se više svađaju, to je jasan znak da nema uopće suštine namaza i onda se postavlja pitanje da li su uopće oni klanjali namaz nas. Također, Ulema kaže da je jedini simptom miz bar za nas ljude, jer Allah zna kome hač primljen, ali kada neko od nas ode na hač, kada se vrati da bude bolji, korisniji, svrsishodniji član društva u kome živi i bolji prema svojoj porodci, svojim komšijama, rodbini i ostalim članovima sa kojima se druži i komunicira. Dakle, ako toga nema, hač je obavljan dakle formalno. Tako i namaz, evo mi vidimo da nažalost oni koji klanjaju namaz da često prate druge kako klanjaju što jasno govori o tom formalizmu jer mi namaz nije praćenje drugih ljudi namaz nije ispravljati druge ljude namaz je naš odnos prema gospodaru svjetova namaz je naše kako bi rekao umiljavanje našem gospodaru svjetova naš namaz je ulazak u Allahov dvorac naš namaz je u stvari pristanak da dođemo pred odaje gospodara svemira i da se utopimo u toj ljepoti i da doživimo ćutimo ljepotu gospodara svjetova i mi umjesto da doživimo tu ljepotu da iz namaza izađemo usjećeni da ne vidimo nikog od svojih komšija i prijatelja jer smo sa svojim gospodarom svjetova razgovarali pa da možemo koga vidjeti nakon takvog usjećenja kad vidimo vidite ljudi vide poznatu osobu i onda drugi ne vidje toliko usjećen toliko je razvalio usta od uha do uha toliko se smije, toliko je obradovan i radostan kada sretne neku poznatu osobu bilo pjevača, bilo razumijete glumca, bilo neko njihovog predsjednika države s kojim se rukuje ljudi jednostavno onaj tope se od radosti e zamislite sad čovjeka koji stoji pred gospodarom svjetova u namazu zar on može drugi da vidi zar su njemu uopće drugi bitni zar su bitne vezanje ruku i mlataranje rukama ili nemlataranje za onoga koji klanja Allahu gospodaru svemira otuda vidim da je naš namaz formalistički i da od njega nema ništa pitanje je kome od nas Allah zaista primi namaz jer taj namaz kada ga klanjamo mi druge druge ne vidimo. To je poslanik Ali Salam radio i vi to znate i oni koji kažu da klanjaju po sunnetu trebaju se preispitati i lijepo pročitati hadis koji prenosi Adreti Aisha radijallahu ta'ala Anha koja kaže da je poslanik Ali alaihissalam prije nego bi stupio u namaz, prije nego što bi Bilal Habeši radijallahu ta'ala anhu poznati mu jezin koji je bio crnac i koji kada bi počeo jezan da uči prije nego što bi ga započeo poslanik alaih salam bi razgovarao sa sahabima i kaže a Aisha s nama bi se čak i našalio. Međutim, kada bi Bilal Habeši radijallahu ta'ala anhu zaučio ezan, on bi promijenio boju i kao da više nikog nije poznavao, a iz njegovih grudi bi se čuo zvuk kao da ključa lonac, odnosno voda da ključa u loncu. Tako bi se čuo zvuk sada, dakle, tog jednog, kako bi rekao, e, neizvjesnosti, treba stati pred gospodara svjetova i kao da nas nije ni poznavao. Dakle, ali selam kao da nije vidio ljude, a očito da nije vidio, jer je išao sada gospodaru u susret. I zato kad pogledamo naše namaze, kad pogledamo, dakle, tu suštinu, ja je ne vidim lako u našim, kod naših džematlija, kod brojni naravno džematlija čast izuzetcima naravno, a takođe i kod brojni omladine koji smatraju da klanjaju po sunnetu. Ne vidim je jer previše, e, kako bi rekao, isticanje namaza na način kako je klanjao alaih selam u stvari samo pojašnjava i podgrijava tu jedan vrstu forme, a suštine ja ne vidim. Jer kada je suština u pitanju, onda se drugi ljudi ne vide. Kada je, dakle, pravi namaz u pitanju, onda se čovjek predagovi gospodaru kao što je činio Ebu Hanife iako je zmija pala ispred njega on je nije ni vidio ukućanu je ljubili izbacili niti je čuo ukućane niti je vidio zmiju e to je namaz Ebu Hanife i to je pravi hanefijski mezeb svako onaj ko vidi kako drugi miču prstima i kako dižu ruke to je jasan znak da on ne klanja Allahu nego da on dođe da gleda kako drugi klanjaju i to je taj formalizam koji mi moramo izmijeniti inače nećemo moći naprijed ići na ovaj način, niti mi u zajednici niti žematlije u džami niti naravno društvo ovako kako jeste jer način da bi društvo ozdravili jeste upravo preko naših duhovnog vaspitanja, preko moralnog preobražaja, a to možemo jedino u našem kontaktu sa gospodarom svjetova, a tu ne vidim pravi preobražaj jer se doista formalizmima posvećuje najveća pažnja i vi pogledajte da su kod nas i brojne aktivnosti u zajednici svedene na koje kakve tevhide, mevlude, formalne stvari od čega često ide i zarada a ne ide, nažalost, ne ide ta suština koja je bitna kod prvih muslimana koji su pokazali dakle svojim namazom, svojim postom svojim ibadetom jednu vrstu transformacije, preobražaja koji je doveo do takvih triumfalnih uspjeha koji mi ne možemo naravno imati, ne možemo imati sa ovakvim namazom, sa ovakvim pristupom ljudima, sa ovakvim pristupom gospodaru svjetova, mi ne možemo u imati uspjeh koji je imala prva generacija. Namaz kao i ostali islamski propisi imaju svoju formu, način izvršavanja koji su nekim sredicama i razlikuju. Međutim, svi imaju suštinu. A suština je pokornost Allahu Đelešanohu, posizanje bogobojaznosti, ali ovo je sunnet način koji ćemo ispunjavati namaz kako ćemo obaviti hađ i tako dalje i tako dalje međutim šta je suština šta je suština poštovani slušalci pa suština je da budemo složna braća da budemo u džematu jer ovo vrijeme traži kolektivizam u tome je snaga A vas, poštovani slušalci, pozivam da vaša pitanja i komentare pošaljete na našu internet adresu ili da se javite putem našeg telefona. Na samom početku naše večerašnje emisije istakli smo tri velika problema. Mi možemo ovdje govoriti o islamskim propisima, o tome kako trebamo klanjati, trebamo vjerovati, trebamo učiti dove, teobu upućivati i tako. To je normalno da trebamo to raditi. E, govoriti o suštini namaza i tako dalje, jer namaz nas kao razgovor sa Allahom izgrađuje, čini nas snažnim, stabilnim, izgrađenim. Međutim, šta ako mi samo klanjamo radi puke forme, šta taj namaz od nas čini? da li smo jači ili ne, to svi upitajte a pitanje za profesora e, vrlo bitno je i ponovo je aktualizirano pitanje ukidanja islamske vjeronauke u nas čim osnovnim i srednjim školama čak od federalnog ministarstva obrazovanja o tome se dakle čini mi se e, treba govoriti da je mnogo bitnije danas o tome govoriti nego o tome kako ću klanjati uh, trebamo klanjati, ali ovo su bitna pitanja od kojih zavisi naša sadašnjost, ali i budućnost i nas i naše djece i unučadi. Jer vjeronauka je predmet sa najvećom moralnom porukom. 96,9% djece pohađa nastavu vjeronauke u osnovnim školama. Sa tom brojkom, profesore, čini mi se, ne smije se niko igrati. Naravno, ali kao što vidite, evo, poigravaju se mnogi jer znaju da mi dopuštamo to. Naravno, vidite, drugi narodi se bore za svoja prava, ovo je naše temeljno ljudsko, dakle, i građansko pravo da imamo, jel tako, sasvim slobodan pristup da u školama, kao što se u brojnim zemljama, poput, recimo, Švajcarske, ja sam, evo, nedavno se vratio s puta po Švajcarskoj, bio sam sedmicu dana, obišao sam brojne naše centre tamo i razgovarao sa ljudima i i među prvim predmetima u njihovim svjedožbama i prvo, prvi predmet je istorija Biblije i oni se ne stide, oni se ponose što imaju istoriju Biblije na, na prvom mjestu, dakle, u svojoj svjedožbi. Kod nas, nažalost, evo vidite, takmiče se ministarstva, ne znam, federalno se takmiče kako će da ukine dva časa na jedan čas a ja predlažem naravno da bude bar svaki dan po jedan čas vjeronauke, jer ona jedino može ozdraviti ovo društvo, jer vjeronauka sa svojim moralnim porukama, sa svojim duhovnim vrednotama može udariti našu djecu od pošlasti droge, alkoholizma, zatim prostitucije i svi ovi nemani koje, kao što vidite, galopiraju jednostavno na našu omladinu. Ne može to urati bilo koja znanost ukoliko se to ne poveže sa vjerskim i religijskim vrednotama koje nudi naravno vjera, a prije svega islam. I zato naravno mi moramo stati u odbranu ovi naši vrijednosti i odbranu e, dakle te slobode jer ako naš svaki čovjek a obično vi spomenuste 96 i nekoliko procenata dakle u, u, na području BH odnosno federacije da je toliki broj dakle roditelja potpisao i stao iza toga koji onda ima ministar pravo naravno da predlaže da se smanji sa dva časa na jedan i da se na taj način ukida to ljudsko pravo. Ali to se jedino može kod nas. Nigdje u svijetu se to ne može tako urati. Jedino se naravno kod nas može urati i mnogi od nas će preći preko toga. I zbog toga mi moramo naravno podići svoj glas i reći da ne želimo više haotično društvo. Društvo haosa, društvo alkoholizma, društvo droge i ostali toksikomanija, društvo prostitucije, društvo kriminalizacije kriminala, društvo mita i korupcije. Mi želimo društvo koje će biti ozdravljeno, a ono može biti jedino ozdravljeno ukoliko se moral pojača, a upravo ovi predmeti poput islamske nauke, ne kažem da neće i drugi predmeti kao etika i slični predmeti, pojačati naravno jedan intenzitet morala i ti duhovni vrednota kod djece, ali islamska vjeronauka za cijelo to i te kako pokazuje u svojoj suštini i osnovi pokazalo se do sada i brojne analize su već pokazale koliki je broj, broj brojni anomalija smanjen u školama tamo gdje se zaista uči i gdje se ona izučava islamska vjeronauka ili bilo koja druga vjeronauka jer sve naravno religije koje ukoliko su suštini izučavaju upozoravaju al tako na opasnost svega što ne valja a upućuju na ono što je vrijedno a ovo je naravno opet nama kako bi rekao aktualiziranje ovih problema da se mi sad bavimo i da kompletna islamska zajednica i svi bošnjaci da sad počnu da se bavi vjeronaukom da bi ovi drugi naši komšije mogli da odrađuju brojne svoje poteze koje naravno ovako kako vidimo onako jako, snažno, eksplozivno to čine i naravno to će činiti to isti slučaj i sa takozvanim vahabijama da bi smo se mi ovako zabavljali sa tim i da bi federalna televizija umjesto večeras da govori o pravim stvarima, suštinskim stvarima u Bosni Bosni i Hercegovini, ona će govoriti o carevoj džami i pokazivati svađu jednog hafiza Barčića sa nekom ženom. Ona ima svoje stavove, ima svoje stavove. To uopće nema veze sa pravim suštinskim islamom, ali je bitno da iznesu to. Dakle, kod nas je, u nas je Galama, kod nas je Vika, kod nas, dakle, hafizi, predstavnici na neki način islama koji su dirali u gradu Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne mogu se složiti sa svojim vjernicima, onda će reći pa kako da se s vama srže, slože, naravno, oni iz drugog entiteta i to jeste cilj ovoga mislim da ovdje za svega toga stoji jedna moćna ruka din dušmana i dušmana ove zemlje koji hoće da je razgrade koji hoće da je učine toliko labavom toliko, toliko mlitavom da nije u stanju ništa poduzeti i naravno ovdje sad se prije svega pokušava onaj kičma islamske zajednice koliko je moguće slomiti to se vidi nije nijedna, nijedna, nijedna novina nije došao i pitao o brojnim problema ljepotama islama koje imamo ko koje, za kojim vapi ovo savremeno natačeno društvo, ovo obezglavljeno društvo, ovo obogaljeno društvo, ovo društvo koje je izgubilo svaku vrstu onaj duha, svaku vrstu optimizma, a toliko je tema u islamu, inače u religiji, da možemo da iznesemo, da jednostavno nahranimo o, ovaj gladni svijet, gladan svijet u pogledu morala, u pogledu duha. I tu imamo šta da iznesemo, oni ne iznose to, oni samo pokazuju svađu među muslimanima i ovdje je jasno da je to naručeno s neke strane, bilo na državnoj televiziji, bilo na federalnoj televiziji, bilo na drugim medijima i prema tome sve ovo u jednom tom e, mozaiku ovi priprema da se na neki način onaj bošnjacima zada posljedni udarac, a ipak je kakva god je islamska zajednica ona je kičma ovoga društva i njoj se pokušava naravno slomiti ta kičma i nadamo se da će onaj e, muslimani to konačno shvatiti, razumijeti razumijeti i ja ovom prilikom želim javno da kažem svaki vjernik, musliman, bošnjak koji se svađa bilo u parlamentu s drugim bošnjakom u ovakvoj situaciji kada se radi o biti ili ne biti Bosne i Hercegovine, a posebno vjernici, bez obzira kako se zvali hafizi, akademici, nauka kao što je bilo, koji preferiraju jedan ili drugi stav. Ja kažem sa ovog mjesta jasno i odgovorno da je ovo momentu haram svaka vrsta svađe i svaka vrsta, e, kako bi rekao, natjecanja među vjernicima, među bošnjacima. To je čisti haram i da je poslanik, ali i salama, ovdje među nama, on bi sigurno ovo osudio. Zato nemojmo se pozivati na sunnet, nemojmo se pozivati na poslanika, ali i salam, kada je u pitanju svađa, Sada bošnjaci moraju praštati jedni drugima, a uhvatiti se u koštac sa ovim što imaju presobom, a to je ovo sudijsko vrijeme kada nisu prva dva polovremena uspjeli zgaziti i pogaziti čast i dostojanstvo vjernika i bošnjaka, sada žele u ovom sudijskom vremenu, nanovu saradnji često i sa međunarodnom zajednicom, da pogaze jednostavno taj ponos bošnjaka koji su, vidite, znali proliti krv braneći svoje dostojanstvo, mi danas, nažalost, nažalost u ovom sudijskom vremenu gubimo jedno po jedno malo nauke, gubimo je vidite brojne one autoritete među ljudima i mi sami kršimo jednostavno i gazimo naše autoritete i kažem haram je svakom političaru i svakom vjerskom licu i čimbeniku da bilo šta na televiziju, medijima i javno govori jedan protiv drugoga jer poslanik Ali Salam je gledao Keabu i gledao fino u nju i kaže tako si veličanstvena tako si fascinantna, tako si sveta, ali tako mi Allaha još je svetije srce vjernika, srce mu'mina. Zato vas molim, nemojte napadati vjernike, nemojte bošnjaci jedni na drugi udarati, oprostite uspje jedan drugima, jer sve mi možemo izgleda oprostiti, ali ne možemo uspje jedni drugima i ne možemo dozvoliti da neko od nas bude veći lider i onda mi gazimo sve po da bismo na neki način raskrinkali takvoga čovjeka. A drugi, naravno, to koriste. I oni su to započeli tu kavgu. I ovaj problem vehabizma nije došao unutar islamske zajednice, niti unutar muslimana. On je naturen sa strane. Pa dok ćemo mi stalno, ono što drugi nature, mi stalno da onaj sređujemo. Umjesto sad da jačamo vjeronauku, vidite, mi se moramo boriti da bar jedan čas ostane vjeronauke, jer se radi na tome da se ona totalno ukine. A to znači ponovo kako bi rekao e, duhovno pustošenje bošnjaka koje je bilo nekada u ranijem periodu profesor da poslušamo jednog naših slušalca koji je već dugo dugo na liniji Esalamu alaikum, Bojrum. Alaikum, selam, Tajbe. Bojrum. Ja bih te zamorio Tajbe, da 204. aje sure, sure Bekara pročitaš Šetiku Kurdiću. A ja kažem, ovo mi od Allaha, to je stanje trenutno nas, muslimana, i se, ja sam uspio mišljala da sjede mi blizu na glavu, a vama bilo kapićima da skinem kapu. Ja sam muslima bolje od vas mišljala. Selam alaikum. Aleikum selam. Profesore, e, čini mi se u zadnje vrijeme da je izostala prava reakcija bošnjačkih predstavnika izuzev našeg e, vrhovnog islamskog poglavara Rejsulu Leme, kojeg možemo nazvati u posljednje vrijeme možda rijetkim svjetlom na bosansko-hercegovačkom političkom i vjerskom polju koji ima svoj stav pravi stav jednog vjernika kakvog trebamo i možemo ga smatrati najznačajnijim bošnjačkim političarem današnjice jer jedino je on uz da kažem, TV Hayat reagirao vezano za vjeronauku i vezano za suđenje Fati Orlović a svi ostali kao nene po parlamentu hodaju dok Dodik svoje radi. Ovo što slušalac reći, problem je stvarno kod nas, jesmo slabići, a vjera nas, prava vjera nas tome ne uči. Ako hoćemo formalizam, onda smo slabići. Pa mislim ono što smo uopće aktualizirali od početka same emisije problem formalizma i suštine je upravo to i on mi se možemo vratiti na to i vidjeti ono što jeste stvarno jer ono kada čovjek u istinu e, suštinski stvari spozna i upozna onda se prema tome i obhodi jer gledajte nama treba odgovarati sutra na sudnjem danu za breme koje nosimo zato će odgovarati naravno Reis Ulema, zato će odgovarati svaki politički ovako funkcioner i bilo koji ko, ko nosi neku vrstu emaneta. Poslanik Alehi Salam kada je bio na Mirađu vidio jednog čovjeka koji je sakupio jednu gomilu drva i onda nije mogao, htio je da je podigne na svoja leđa, ali nije mogao podignuti. I onda umjesto da odvadi od te gomile drva, on je još dobacivao drva na tu gomilu. Pa onda ponovo pokuša i sada teže je nego prije, naravno može to da podigne. Nije mogao podići pa onda opet onaj donese još jedan dio drva pa stavi na tu veliku gomilu i onda pokuša ponovo dignuti onda još težnje mu ide pa ali selam gledajući to čudeći se takvom stavu čovjeka i njegovom njegovoj pornošću da digne stalno još veći broj drva odnosno veću onaj gomilu drva i ne može i dići pita Džibrila što želi ovim Allah da mi poruči a on kaže to su emaneti tvoga umeta dakle dužnosti zaduženja koje ima tvoj umet imaju i previše a on oni još uzimaju. Tako da kod nas brojni ljudi imaju dakle brojne zaduženja i na, na sebe su preuzeli ta zaduženja bilo putem e, izbora kada obećavaju ljudima to i to bilo putem nekim drugim. Međutim vidimo sada kako je stanje onaj u našem društvu i to je znak da ljudi ne slijede ono što obećaju. A mi trebamo i zato mi smo dužni da upozorimo na ono da treba čovjek da ima u vidu ono što će sutra se desiti. Zato recimo kod nas ne mogu političari, mislim to za većinu političara, opet kažem izdvajam neke pojedince tako kako u zajednici, tako i u društvu, uvijek moramo imati pojedince, imamo pojedince, hvala Bogu, koji zrače onaj i toplinom i puninom i imanom i razumijevanjem, ali imamo i one koji naravno žele samo svoje uhljebljenje i žele neku vrstu te koristi ili nisu dovoljno svjesni. I zato ja želim ovom prilikom da svima političarima pa i vjerskim funkcionerima, a onda naravno naravno svim načelnicima i drugima, spomenem jedan slučaj koji bi oni trebali koliko je moguće uvažiti i vidjet ćete da će sasvim drugačije stanje biti u društvu koliko im prvi savjetnik, dakle prvi ministar, bude savjetnik za smrt. To ima Omer ibn Abdulaziz. Dakle, veliki halifa koji je za dvije godine svoga vladanja uspio ekonomski onaj učiniti pravo blagostanje u islamskom svijetu, iako nije imao ni pija, ni mija, ni firmi, ni prezuzeća, ni plata, ali je narod bio toliko boga da nikome se nije mogao dati ni zekat, ni sadakat u fitr. Zbog čega? Ali on prije nego što je postavio ministra za inostrane poslove, ministra za unutrašnje poslove i druge ministre koje mi imamo, on je prvo postavio i imenovo ministra za smrt. Njegova dužnost je bila da svako jutro nakon sabah namaza pokuca halifi na vrata i da kaže omere, dilbere, ovako više ne mere. To jest omere, ne može se ovako više treba leći u dva metra bez geometra treba leći u crnu, hladnu, mračnu zemlju gdje vladaju dakle crvi i ostali mali hajvančići i kada on njemu održi jedan ders dakle to je, to je prvo sučeljavanje sa bilo kojim čovjekom dakle kada čovjek se probudi, ustane i sabah klanja i možete misliti kada on njemu govori o smrti o, o odgovornosti sutra pred Allahom on čitav dan ima tu sliku i tu scenu pred sobom i on ne može lako griješiti nema problem onda. što mi nemamo doticaja ni sa političarima, ni to ni uvažavaju uopće ni duhovne, dakle ljude takozvane duhovne ili vjerske, koji kada dođu na vlast, naravno, odvoje se i od naroda i od svih ljudi koji bi mogli da ih posavjetuju stvarno, nego samo naravno savjetuju onoliko koliko će oni profitirati dalje, jer oni savjetnici savjetuju da bi oni e, profitirali, da bi oni na neki način bolji položaj dobili kod određeni naših funkcionera, a ne zato što mu želi hajri dobro. I zato je takođe e, simptomatična, ali u isto vrijeme i simpatična ona odluka Aleksandra Veliko kada je dao pogubiti svog prvog savjetnika i kada ga je stavio na vješala, on je rekao, a što mene nikada ti nisam ružnu riječ rekao a on kaže zato i dajem da se pogubiš jer ja sam čovjek kao i ti i griješio sam sigurno toliko puta ti si vidio moje greške nisi me, nisi me ispravio i zato te kažnjamo dakle nisi mi pravi prijatelj kod nas je najbolji prijatelj e, nažalost nama onaj koji nam plješće onaj koji nas tapše po ramenima onaj koji stalno govori bravo izvrsno oferim takav je za nas najbolji a onaj koji kaže neku primjedbu to je za nas dušmanin i to je neprijatelj i to je ono što je problematično i to je ono upravo što kažem da je formalizam koji je i tekako zavladao, zadominirao našim društvom, zadominirao čak i našom zajednicom i nama samim ali i našim dušama čak je taj formalizam postao onaj na neki način e, jel tako glavna snaga a ona suština koja treba da bude a to je ono zbog čega smo stvoreni zašto hodamo upravljamo ovo zemljom, šta treba da činimo, šta treba da radimo, toga naravno, kao što vidite, nema u našem životu i mi se obično, evo, bakćemo svim ovim elementima i stvarima, a trebali bi da suštinu prije svega propagiramo, da nju iznosimo, a da ove formalne stvari jednostavno budu samo sredstva preko koji ćemo doći do ove suštine. Međutim, kod nas je suština e, totalno zapostavljena ili u većini slučajeva, a ovaj formalizam je dignut na, evo vidite, ovakve velike noge i posvećuje se pažnja nekome čovjeku čovjeku vidjeli ste koji, koji ne zna tri ajeta i dva hadisa koji bi do, do sutra izgubio dvije ovce kao mi bi ponudili tri on bi već dvije ovce izgubio ujutro bi vam predao samo jednu ovcu i mi njima posvećujemo pažnju a toliko ima mudrosti i u religiji mudrosti i u, u moralu islamskom mudrosti u brojnim drugim knjigama mudrosti kod brojne uleme kod brojne sa njih nemamo vidite njih skrivaju kao, kao da su onaj biseri u moru skriveni pa treba neko da zaroni pa da je izvadi a imamo i tu prednost nama, u nama, sa nama, međutim toga nema, suštine vidite nema iznesene, ali zato imaju formalne stvari koje naravno neko želi da se ta forma plasira da bi suština bila zapostavljena i jer je, u suštini je snaga, nije u formi snaga, jer kod prvih muslimana u suštini je bila snaga, nisu imali niti brojnost ljudi, niti, niti bolje naoružanje, ali su imali i manje ljudi, manje naoružanja, ali su imali triumfalnu pobjedu, zato što su shvatili suštinu, definirali svoj stav na ovome svijetu ispravno razumijeli vjeru, razumijeli ovaj dunjaluk, znali kako im dunjaluk prijeti, kako šeitan napada sa svih strana, kako prilazi ljudima i on im se šaptava i naravno da nije moglo se drugačije ni očekivati nego taj triumfalan uspjeh. Kod nas opet se ne može očekivati uspije na ovakav način ukoliko mi ne preobrazimo sebe. Zato mislim da je ovdje onaj i kako veliki e, pritisak na islamsku vjeru nauku upravo zato da se ne dozvoli e, bošnjacima da dođu svijesti. Jer ako imamo mektebe u njima daleko manji broj djece ide u mektebe, ali sutrašnji predsjednik države, sutrašnji bilo koji ministar, koliko prođe školske klupe, on će proći islamsku vjeronauku, jer gotovo svi muslimani, gotovo svi danas, odnosno bošnjaci, svoju djecu šalju na islamsku vjeronauku u školi. Nekima je stalo da ne dođe do tog osvješćenja, do ozdravljenja i do, naravno, kvalitetnijeg odnosa sprem islama i one određeni stvari na ovom svijetu i mislim da i ovo jedan od poteza kojim se želi na neki način sredati jedan jedan od, udara, udara, jedan od udaraca bošnjačkom narodu koji je naravno krenuo pomalo da se diže iz te, iz te dakle prašine u koju je bio vjekovima evo na neki način zatrt. Da, nažalost, tako je bilo u zadnjih 500 godina, a i dan danas se radi na tome. Profesore, ovome se treba govoriti. E, rekli ste velike stvari i našim vjernicima i političarima. Posebno je interesantno imati savjetnika za smrt. Da smo pomogli sebi i došli do suštine prave vjere i izgradnje svoga stava, onog pravog zrednog stava. E, kako možemo pomoći dakle sebi, Rejsu Lulemi, našoj vjeri? Koju biste poruku putili vjernicima i političarima u ovom turbulentnom vremenu. Da ne bude ono kao što se davno pričalo, a to se dešava ne do Bog Bosna šutkom pala. Pazite ovamo, ja mogu samo da kažem svakom čovjeku, pa onda e, i sebi da treba glavu podignuti gore. Bez obzira na sva ova iskušenja, a iskušenja su imale sve generacije muslimana u historiji, pre takvom periodu, i nekada kad su mislili da nema izlaza, izlaz se nađe. Omen je takillah jeđa lahu mahređa. Ko se Allaha boji, on mu izlaz nađe. Prema tome ovdje je naš povratak svojim pravim, suštinskim, tradicijskim e, islamskim vrijednostima, je li tako onaj glavna e, komponenta našeg ozdravljenja i na neki način našeg optimizma koga bi trebalo da imamo. I zbog toga imamo mi brojne stvari koje bi mogle da nas podimo, ali nažalost pogledajte, sve su vijesti čim onaj, gledate vijesti, dnevnik ili slično, vi odjednom budete jednostavno bombardovani najcrnjim vijestima koje imamo u našoj Bosni. A toliko imate ljepota u Bosni, toliko lijepi ljudi, toliko lijepi duša, toliko lijepog morala. Međutim, uvijek je ono najgore. I onda ljudi izgube, evo, ja čujem često kad prolazim čaršijom, čujem ljude da su svi gotovo izgubili, ne znaju šta da rade. Kod nas je to jasno. Dakle, treba izdržati sve te udarce i treba onaj svojim jedinstvom, pravom vjerom, dakle, suštinom koju trebamo zadobiti i na neki način ubrizgati u svoje duše, svoja bića, trebamo imati optimizam sellem i znati da je Allah obećao u Kur'an i Kerimu i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sellem da će biti ti perioda razni iskušenja kada će ljudi doći i stati i gledati meta Nasrullah kako kaže Kur'an i Kerim i govoriti i oni i poslanik sa njim i narod svi govoriti meta Nasrullah pa kada će već jednom ta Allahova pomoć ali kaže Allah a zar Allahova pomoć nije blizu dakle ona je blizu i treba samo pretrpeti i preći ovu krizu. Dakle, samo još malo treba pretrpeti, ali ne može doći pobjeda ukoliko mi ne budemo nosioci te pobjede. I Allah je dao, ne da on daje direktno pobjedu, nego on daje pobjedu preko nas, da bismo mi onaj zaradili tu spas, odnosno da mi ubrali brojne pojene. I zato ja pozivam sve naše slušalce da se više optimizma gledaju u budućnost, da manje te vijesti koje prate, koje su uvijek tužne i ružne, da uvijek između redova gledaju na nešto što će doći poslije. A to je i Allah u Kurani Kerimu rekao وَلَا عَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ a stvarni završetak, sretni završetak će biti za mutakije, oni koji se Allaha boje. E, oni koji se Allaha boje, to misle na vjernike, koji su svijesti svoje vjere, oni će zadobiti na kraju to, to, taj sretni završetak i taj, e, dakle, e, fini svršetak, u, naravno ukoliko budu dostojni svoje vjere i dostojni, dakle, onoga što Allah od njih traži. I zato kod nas, dakle, sa pravim razumijevanjem vjere i sa našim jedinstvom, opraštanjem jedni drugima, ovo što imamo razmirica među nama i ne, na, na, ne radijeći na tome da uništimo sve naše autoritete. I vidite ko drugi autoritete se grade. Vidjeli ste kako predstavnici neke entiteta ulaze tamo i niti ona imaju sretnje ni od predstavnika međunarodne zajednice niti bilo koji drugog čovjeka. Oni jednostavno nastupaju zato što imaju podršku u svome narodu. Zato što oni grade njihov autoritet. Kod nas autoritet, nažalost, razbija gdje go se mo može. I zato molim svakog naših slušalca da radi na tome da gradi autoritete svoje braće i svojih sestara, svojih bošnjaka da gradi autoritet jer nećemo mi izgubiti sa velikim autoritetom u bošnjačkom narodu, samo možemo dobiti jer oni mogu jedino pravi autoriteti pravi intelektualci, svjesni ljudi sa našim jedinstvom i podržavanjem jedni drugi možemo na neki način isplivati iz ovog, ovo, ove struje koja jednostavno nosi a ona neće odnijeti prave plivače zato moramo se naučiti plivati a najbolji način naučiti se plivati belief jeste razumijevati kuranski tekst i sunneski tekst kroz vrijeme u kome živimo. Trebamo znati dakle koja je rijeka je li onaj i koja koja struja ide, koliko je jaka da se usmjerimo i da koordinate prave napravimo i da ka drugoj obali hrlimo i da zaplivamo. A moćemo plivati ukoliko budemo znali dakle gdje smo, šta smo, koja je dubina jezera, mora ili rijeke, koja je struja, koliko je jaka, koliko je ta bujica jaka i kojim naravno one sredstvima krenuti na put put ka drugoj obali. I mi to naravno možemo, imamo, hvala Bogu, utemeljenje u Kur'anu i sunnetu, samo nažalost što mi tu ne tražimo, nego mi tražimo onaj naša utemeljenja, vidite, u na neki način e, nadladavanju, dominiranju nad drugima ili u našim svađama koje imamo, nažalost, u zadnje vrijeme. Svaka svađa, ona u stvari e, onemogućava muslimana ili vjernika da uspije u tom svom plivanju ka drugoj obali i svaka snađa, svađa na neki način, ona onaj e, otupljuje našu onaj, električnog plivanja ka drugoj obali. A mi to možemo i ja zato kažem ima sigurno i sredstava, ima sigurno i ljudi, ima sigurno i pameti, ali nažalost vidite oni koji je nemaju upravo rade na tome da unište tu pamet koju imamo. S druge strane, drugi žele da zaglupe narod da bi mogli njime vladati i mnogi žele da vladaju ljudima umjesto da budu servis za njihove potrebe i da im pomažu, oni žele da njima vladaju. Zato ja pozivam na osvješćivanje, na naše jedinstvo, na stalan dogovor i na molbu Allahu Želešanu da nas sačuva od iskušenja koja ne možemo podnijeti.